якоїсь перемоги. А може, я й справді щось таке переміг? Я сказав про це Жаку Антуанові, а він назвав мене неповнолітнім бороданем. Француз має мене за ненормального. Я це відчув ще тоді, коли він застукав мене з тією ілюстрацією, на якій зображено Жанет. Іноді й сам вагаюся, вона це чи ні. Але ж він її зовсім ніколи не бачив. Ну і що, як у японському журналі? Світ став тісний. 12 серпня. Сьогодні чорний четвер. Я чергував коло приймача і підслухав розмову двох радистів. Ці розмови відкритим текстом ми останні тижні ловили майже щодня радисти трьох десятків полярних станцій часто перемовляються. Попервах це викликало загальний інтерес. Усі скупчувалися біля приймача і не зводили очей з індикатора, хоч розмови стосувалися малозрозумілих речей, шкали Бофорта, сейснічної коси, синкліналій та антикліналій. А людська лексика обмежувалася десятком слів. Як настрій, усе окей. Привіт вашому екіпажеві. Вашому теж привіт. Сонце ще не видно у ваших широтах. Ото і все. Це швидко всім набридло. Кожен волів би послухати звичайну інформацію або джаз. Приймач інколи ловить Австралію і Нову Зеландію. Особисто я одного разу мішком упіймав навіть Йоганнесбург. Але наш червоний комісар заборонив нам це робити під страхом смерті. Тільки сьогодні зрозумів, що матрос мав слушність. Оті двоє радистів перемовлялися про щось нудне, обмінювалися якимись кодами і цифрами. А потім один спитав А ваш Криголам коли зайде на Аматерасу Омікамі? Другий відповів У заточну вирісено, що Криголам зайде тільки сюди. Немає рації? Жодних надій. Усі троє загинули. Я видно зблід, бо мадам Катрін вигукнула зі своєї каюти Мерсьє, що з вами. Приймач був приглушений і ледве шепотів. Мадам Каті не могла нічого чути. Записавши по пам'яті розмову тих двох людей, я пішов до Хоцудая. Мсьє, що таке аматерасу онікамі? Десь наче чув ці слова. Аматерасу Омікамі, сказав Хоцудай, японська богиня сонця. Я подумки повторив. А ваш криголам коли зайде на Аматерасу Омікамі? Виходив абсурд. Рушив уздовж приміщення, перечитуючи радіограму спочатку до кінця. Тоді знову почав розпитувати Хоцудая. Все залежало від цих двох слів. Вона тільки богиня? А хіба що? Вирісили вивчати історію японської релігії Масі Мерсьє? Я пішов до матроса. Прочитайте ось це. Він прочитав раз і вдруге. Мерсьє, це дуже погана радіограма. Але треба спитати у Хоцудая чи наріти сан. Я вже питав у Хоцудая, сказав я і переказав йому все, почути від японського колеги. Матрос переривчасто зітхнув, узяв з ліжка компас і почав несвідомо клацати фіксатором. Це в нього був нервовий тик. Раніше він у таких випадках підкручував годинник. Я сказав, ми з вами думаємо про одне й те саме. Інші про цю радіограму вже знають, схаменувся він. Я нікому не казав і вам не раджу знаємо тільки ви та я. Він зміряв мене довгим поглядом, неначе хотів запам'ятати колір моїх очей. Це було б зовсім неправильно, нарешті проказав матрос. Наріта підтвердив наше припущення. Усе було саме так. Наша база зветься Аматерасу Омікамі. А ми жили тут п'ять місяців і не знали цього. Ото тобі й богиня сонця.